saodat asri qissalari arslon bolasi fil voqeasidan buyon 14 yil o'tdi bani mahsum qabilasining obro'li oilalaridan birida bir oyoq to'lg'oq azobidan qiynalayotir atrofida yordam berish uchun chaqirilgan doya xotinlar bor oy kuni to'lgan xontama mahsum qabilasining asl zodalaridan hoshimning qizi va hurmati baland oiladan bo'lmish hattobning umr yo'ldoshi edi xotinning oy kuni yaqinlashgani sari hattob albatta o'g'il bo'lishi kerak tushundingmi deb qayta qayta tayinlardi qiz bolaning otasi bo'lishga aslo rozi emas edi u buni o'yladi deguncha peshonasidan paydo bo'lgan terilarni jahl bilan sidirib tashlar tishlarini g'ichirlatib keskin ovoz bilan hattobdek bir odamning farzandi albatta o'g'il bo'lishi kerak deya po'ng'illab qo'llarini musht qilib tugar edi hatto hattob singari tajang serjahl baquvvat jasur dovyurak ustiga ustak o'ta shafqatsiz odam xalq orasida qiz bolaning otasi sifatida tanilmasligi kerak edi hatto o'g'il ko'rish kerak faqat shundagina ko'ksini kerib hech kimdan qimtinmay yura oladi tug'ish payti yaqinlashgan sari hattobning ichini kemirgan bezovtalik va qo'rquv uni battar tajang qilib qo'ydi doim aytgani aytgan degan degan bo'lgan hatto tushgan yerini yondiradigan cho'g'ga aylangan edi uyga gurs gurs qadamlar bilan kirib kelishi hammani qaltiratar tinchini buzar edi bir kuni ertalab xontama to'lg'oq boshlanganini bildirdi shunda hattob zinhor menga qiz tuqqaning haqida xabar berma oqibatini o'zing ham yaxshi bilasan deya uydan chiqib ketdi ko'zlaridan chaqnagan o't oqibatini o'zing bilasan so'zlarining tagida mudhish bir tahdid borligini bildirardi doya xotinlar xontamaning ko'zlari ichida mildirab turgan mahzun hislar ifodasi bo'lmish achchiq achchiq yoshlarni ko'rib unga ming xil tasalli berishga urina boshladilar xontama qo'rquvdan to'lg'oq azobini ham unutganday bo'ldi keksa tajribali bir ayol qizim xafa bo'lma nima eksang shuni o'rasan hattob shuni ham bilmaydigan darajada johil emas men buni hattobning yuziga aytishdan ham toymayman dedi shunga qaramay qo'rquv bezovtalik iztirob hislari tobora ortdi va nihoyat yangi tug'ilgan chaqaloqning chinqirig'i yangradi shu choq xushxabar hattobga xushxabarni yetkazinglar o'g'illi bo'ldi degan qichqiriq ham eshitildi hattob kabada do'stlari bilan birga o'tirar ekan yo bushra yo bushra deb hayqirgan bir choparning yugurib kelayotganini ko'rib ko'ngli tinch edi unga shunday xushxabar keltirishlari kerak edi va albatta o'g'illi bo'lishi darkor edi chunki u hech kimsa ha ha makka bo'yicha hech kimsa hattobning oldida oldiga chiqib xushxabar qizlik bo'lding deyishga jur'at qilolmasdi yugurib kelgan bola hattobning qoshiga kelib to'xtadi suyunchi ber o'g'illik bo'lding dedi hattob necha kunlardan beri o'pkasini to'ldirib nafas ololmagan edi ko'zlarida yonayotgan uchqunlar sevinch yoshlariga aylandi yuziga tabassum yugurdi bolaning boshini silarkan suruvning ichiga kirginda xohlagan qo'ylaringdan ikkitasini ol dedi bola xursand bo'lib ketdi hatto shu kungacha ham marhamat va mehr muhabbatdan mutlaqo mahrum kishi emasdi faqat keyingi paytlarda uning ovoziga jahl tajanglik oshino bo'lgan ko'pchilikni cho'chitib qo'ygan edi hatto juda baxtli edi shu onlarda umrida necha marta shu darajada sevinganini eslamoqchi bo'ldi ammo tabriklayotgan birodarlarning ovozi uning xayolini bo'lib yubordi yana ham to'g'rirog'i hatto do'stlari bilan o'tirganini endi esladi o'g'lingning otini nima qo'yasan ey hattob hattob o'ylab ham o'tirmay javob berdi umar o'g'limning oti umar bo'ladi injiq bola bo'lmasa edi hattobning nigohlari uning so'zlarini bo'lib qo'ydi bu qarashda qat'iy bir haqiqatdan bahs etuvchi matonat bor edi hattobning o'g'li aslo injiq bo'lmaydi deyishni istardi kechqurun uyga kelganda tutqazilgan chaqaloqqa qarar ekan bolaning kutilgandan ham dov yurak jasur va mard bir yigit bo'lishini sezgan edi bola emas xuddi arslonning o'zi ya umar bu o'g'limning oti umar bo'ladi dedi xotiniga o'girildi sog'ling qalay xontama durustmisan o'ylaganimdan ham go'zal bir bola tug'ibsan endi qiz tug'sang ham ming marta roziman dedi hatto juda xursand edi hatto qo'shni ayolning o'g'lim inson nima eksa shuni o'radi bu nimasi xotiningga shunchalik do'q qilganing bir ayol qornidagi bola qiz bo'lsa uni qanday qilib o'g'il bolaga aylantiradi degan deb bergan tanbehiga haqlisiz xolajon dedi yo'rgakda hech narsadan xabarsiz shiringina uxlayotgan go'dak go'dak ertaning umar ibn hattobi bo'lajagi faqat makka ahli emas butun arabiston butun dunyo hatto qiyomat kunigacha tug'iladigan barcha insonlar uni islomning buyuk xalifasi beqiyos adolat sarvari umar ibn hattob sifatida tanishlari hozir hech kimga ma'lum emas ammo shunday bo'lishi begumon edi fil voqeasining 17 yili bani mahzum qabilasining bir joyda turmaydigan sho'x janjalkash qilig'idan shayton ham qochadigan bir o'spirini bor edi amir ibn hishom ibn mug'ira kuchli baquvvat yigit edi shu bilan birga aqlli ham edi ammo u aqlini durust insonlarga yarashadigan tarzda ishlatmas janjal ko'tarish odamlar ustidan tazyiq o'tkazish vositasi o'laroq ishlatishni afzal ko'rar edi boy badavlat so'zi ko'pchilikka o'tadigan oilaning farzandi edi u boylik kuch qudrat va aql jamuljam edi unda ammo ularni oqilona bir yo'lga soladigan inson ham yo'q edi o'rtada shuning uchun ham amir ibn hishom tom ma'noda tamtiq o'spirin bo'lib o'sdi fursat topdi deguncha atrofdagilar bilan janjallashar har safar yonidagi hamtovoqlarning ham aralashuvi bilan ustun va g'olib chiqar edi bir kuni abdulloh ibn judonning uyida berilgan ziyofatda hoshimiylardan abu tolibning jiyani muhammad ibn abdulloh bilan yonma yon o'tirib qoldi ziyofatga kelganlar anchagina edi amir ibn hishom o'zi bemalolroq o'tirishni bahona qilib yonidan muhammad ibn abdullohni turg'izib yuborish payiga tushdi asl maqsadi bemalol o'tirish ham emas janjal chiqarish edi janjal ko'tarmasa behalovat bo'ladigan ko'ngli unga tinchlik bermas yonidagilar bilan urushishni xohlar edi ikkalasi ham yosh jihatdan teppa teng edilar amir ibn hishom muhammad ibn abdullohni sekin sekin turta boshladi bir ikki uch turtgach nima qilyapsan dedi muhammad amir ibn hishom qo'pollik bilan javob berdi boshqa joyga borib o'tir bezovta bo'lyapman muhammad ibn abdulloh hammani uyaltirib qo'yadigan darajada odob va tarbiya egasi edi ammo surbet amir ibn hishomning bu haqoratiga indamay ketolmasdi amirning bezbetligi haddidan oshgach ikkalasi bir biriga yopishib ketdilar amir bu janjalda ham yengib chiqishiga ishonardi shu kungacha hech kimdan yengilmagan qolaversa raqibidan biroz gavdaliroq ham edi biroq olishish davomida tobora muhammad ibn abdullohning qo'li baland kela boshladi bir payt muhammad amirni qattiq itarib yuborgan edi u yerga yiqilib yumalab ketdi va oyog'idan qon oqa boshladi oraga tushganlar ularni ajratdilar islom tarixida asl ism unutilib abu jahl sifatida taniladigan amir ibn shishomning oyog'ida bu yara izi to o'lguncha qoldi birovlarning oldida past tushishini bilmagan amir qurashliklarning qurashliklardan ko'pchilikning oldida sharmanda bo'ldi bu voqea amir ibn hishomning ko'ksida o'chmas bir qasos o'lini o'tini alangalatib keldi